هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد شكران نينجي زنا مستحق الله تبارك وتعالى كذلك نشكرك فاتم وليكو kuhudhuria katika muhadhara huu na katika masjidi hii na markazi hii kadhalik ambayo ikiongozwa na al-ustadh Sheikh Abu Umair waffaqahu Allah katika masjidu al-Imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a na katika hii lahadha al-mubarak na lengo ni kuzungumza na ndugu zetu katika imani kiwepo akina mama wa Kiislamu ambao dini ya Uislamu imewapa sharaf ya hali ya juu kabisa. Hakuna dini ambayo imewapa rifa, kuwanyanyua na kuwatukuza na kuwaheshimisha wakina mama wa Kiislamu kama dini hii ya Uislamu, kwa kuwa maadui wengi wa Uislamu wamekuwa wakitumia propaganda mbalimbali za kuyotia dosari Uislamu, kwamba wamdogesha mwanamke Kiislamu unamdhibiti sana unamnyongesha bilasaf fikra hii huwa athir wale wakina mama hususan wasiojishughulisha na utafutaji wa ilmu uwepo wa markazi kama hizi na vituo kama hivi ni kheri kubwa sana ambapo kina mama kwa sababu wao ni walezi watakikana kuchukulia uzito mkubwa sana katika kuisoma dini yao ili wawe wanawake wema sababu mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Muslim من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة Mtume صلى الله عليه وسلم hakika حقيقه هي دنيا نستريه na starehe iliyo bora zaidi katika hii dunia ni kupatikana kwa wanawake wema almar'atu as saliha mwanamke wema ndiyo khairu mata'i dunia ndiyo starehe ya dunia hii bila shaka kila mwanamke anayemwogopa Allah tabaraka wa taala anatamani kwamba yeye kuwa ni katika mmoja ya wenye kusifiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuitwa mwanamke mwema na nafsi ya binadamu kama ilivyo hata kama yeye siyo mwema bali nafsi yake humuonyesha kwa kile kidogo anachokifanya au ile kheri anayoifanya kwamba yeye insha Allahu taala ni katika wanawake wema. Allah tabaraka wa taala amejialia na kuwafanya hawa wanamume ndio wawe wasimamizi kwa wakina mama wanamume wana daura kubwa sana katika kuwasimamia wakina mama wa Kiislamu wawe ni wanawake wema na wao wakina mama wa Kiislamu pia wana daura kubwa sana katika kutekeleza maagizo ya Allah tabaraka wa taala na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ili wafikie kuwa wanawake wema Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an al-Karim ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa wanamume ndio wasimamizi wa wanawake Allah tabaraka wa taala amewapa wanamume nafasi ya kuwa ni wasimamizi wa wanawake bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewafadhilisha hawa wanamume baadhi yao juu ya wengine. Lakini wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa kile wanachokitoa katika mali zao, wanapotoa nafakat, wanapotoa mahar kwa ajili ya kuwaoa hawa kina mama wa Kiislamu kwa hiyo anasema Allah tabaraka wa taala katika aya hii fasalihatu qanitatu hafidhatun lilghaib bima hafidha Allah alaya kwa hiyo hapa sasa Allah ataja zile sifa za wanawake hawa kuwa wema kwa hiyo fasalihat yani hao wanakusudiwa sasa nisa basi wanawake bora ni wapi qanitatun hafidhatun lilghaib bima hafidha sifa ya kwanza kabisa kwa sababu hizi sifa za wanawake wema zimejumuishwa katika aya hii kuna sifa zilizokuwa mbili kwanza kuna tu tataallaqu bihaqqi llahi alaiha sifa ya kwanza inayofungamana na haki ya Allah tabaraka wa taala juu ya huyo mwanamke lakini sifa ya pili ni tataallaqu bihaqqi zawjiha 'alayha sifa ya pili ni ile yenye kufungamana na haki juu ya mume wake juu yake mwanamke kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akasema fasalihatu wanawake wema ambao bila shaka yawezekana kwamba mwanamke ataka aelewe kwamba je mimi nitatambulika vipi kama mwanamke mwema almar'atu as-saliha mwanamke mwema ambao katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam imemtaja kwamba ndiyo mataa'u dunia khairu mata'i dunia ndio starehe ya katika dunia hii sasa ni yupi ndio Allah anasema fasalihatu qanitatun hii sasa ni tataallaqu bihaqqi Allah alaiha hii ni haki ya Allah tabaraka wa taala qanitatu ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anasema muti'atun liazwajihin kwamba hawa qanitatu ni wale wanawake ambao wenye kuwatii wanaume wao kwa hiyo hii ni sifa iliyokuwa kubwa sana kani tatu qala ibn abbas wa ghayru wahidun yani muti'atun liazwajihin ni wale ambao wenye kuwatii waume zao walqunut bimaana ni dawamu taa ni kitendo cha kudumu katika kumtii Allah tabaraka wa taala, yani mudimati litaati, ni wenye kudumu katika kumtii Allah tabaraka wa taala katika harakati zao zote wanapokuwa. Ittaqillah, mche Allah haithuma kunt, katika ilivyokuja katika hadithi ya Jundubin Junada kwamba muogope Allah tabaraka wa taala pahala popote pale utakapokuwa. Wanawake kutokana na majukumu mbalimbali ya ulezi waliokuwa nao. Kwa hiyo jambo la ulezi ni ibada kubwa sana kama atafanya ulezi ule kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala walea vijana na kumpa malezi mme wake vijana wasome dini ya Allah tabaraka wa taala wamtambue Allah wakasimamia ulezi wanakuwa wanawake katika kheri kubwa mno sasa kutokana na hali hizo mbalimbali za wafanya wanawake wengi kufanya mapungufu katika taa nyinginezo kwa hiyo Allah tabaraka wa taala alipowasifia kwa kutaja kwamba fasalihatu qanitatun kwamba wanawake bora ni wale ambao wenye kudumu kumtii Allah tabaraka wa taala bimaana wanadumu katika taa yani min wajibati din miongoni mwa mambo yaliyokuwa wajibu katika dini zikiwepo salawati khams sala tano leo wangapi wakina mama wa Kiislamu wanapoteza muda wa swala labda kutokana na hayo mambo ya ulezi katika kuandaa vyakula katika kuandaa watoto bali mwanamke aweza ikapita swala hivi hivi kwa kuwa anayeona yale mambo ambayo anayoyasimamia ni makubwa sana kuliko mambo yaliyo wajibu mkubwa zaidi na amri ya Allah tabaraka wa taala ikiwepo ibada ya sala kwa hiyo wanawake wema miongoni mwa sifa zao ni kudumu wenye kudumu katika kumtii Allah tabaraka wa taala kuyasimamia mambo ya wajibu ambayo Allah tabaraka wa taala ametufundisha na kuwafundisha wanawake wote wa Kiislamu kisha Allah akasema hafidhatul lilghaib bimaana ni wenye kuhifadhi heshima za waume zao qala sulli wa ghayru ay tahfadhu zawjaha fi ghaibatihi yeye anamuhifadhi anahifadhi heshima ya mume wake katika kumtii Allah tabaraka wa taala pale hata mume wake akiwa hayupo fi nafsiha kwanza nafsi yake mwenyewe huyu mwanamke anajichunga na kujihifadhi wa malihi na mali vile vile ya mume wake anaihifadhi wa waladihi na watoto wake kwa maana hiyo yeye ile taa asionyeshe tu kwa sababu akigeuka kulia akigeuka kushoto amuona yule mume wake yupo lakini ikitokea tu yule mume wake amekwenda katika majukumu mbalimbali amesafiri basi huku watafanya taksirat mambo mengi wanawake wengine wanavaa hijabu kwa sababu waume zao wapo lakini mwanamume akiwa safarini au akiwa hayupo mazingira ya nyumbani moja kwa moja yeye anapunguza ile hijabu yake anapunguza mavazi yake ambayo yamekuja makemeo makali mno kwa wanawake ambao wasiojihifadhi ambao wakawa katika tabarruj wakawa katika sufur hizi ni alama za watu wa motoni waliyadh billah anna tabarruj wasufura min sifati ahli an-nar waliyadh billah hakika ya mwanamke kujiachia kutovaa mavazi ya kisheria au akavaa mavazi ambayo yenye kuonyesha maungo yake basi hizo ni miongoni mwa sifa za wanawake wa motoni waliyadha billah bali nabii sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi iliyothibiti katika sahih al-jami' sharra nisaukum almutabarrijat wanawake wenye shari zaidi ni wale ambao wenye kujiachia achia kutovaa mavazi ya kisharia kwa hiyo mwanamke anapodumu katika kumtii Allah tabaraka wa taala kwa hiyo hafidhatun lilghaibi kwamba anahifadhi heshima ya mume wake hata kama mume wake hayupo vile vile anajihifadhi yeye mwenyewe kadhalik mali ya mume wake watoto wake kuwasimamia vile vile kama vile yupo hiyo inaingia sasa katika haki ya azawj haki ya mume kwa maana hiyo tunapozungumzia kwamba mwanamke aliye bora mwanamke mwema ni yule ambaye mwenye kujichunga hali ya kuwa mume wake yupo hali ya kuwa mume wake hayupo kwa hiyo hizi ni miongoni mwa sifa zilizokuwa kubwa sana za huyu mwanamke huitwa yeye ni almar'atu as mwanamke mwema kwa sababu anaelewa kwamba maisha ya dunia hii ni mafupi mno kwa hiyo mimi lazima nionyeshe taa hii mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa hali zote Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah asema kama ilivyotajwa katika Siyar A'lam an-Nubala kwamba ibn Adam inma anta ayyam kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk kwamba ewe mwanadamu hakika wewe ni masiku tu machache wewe ni siku kila siku ikiondoka basi uelewe imeondoka baadhi yake yani imepungua baadhi yake kwamba baada ya leo kuamka sasa tayari umri umekwisha pungua ad-dunya saa faj'alha ta'a nafsu tamaa falzamha alqanaa Ali ibn Abi Talib asema hii dunia ni kama lisaa moja tu kwa hiyo faj'alha taa jaalia taa katika wakati huo kwa sababu ikiwa wewe unafanya taksir mapungufu kwa sababu tu unamuona yule anayekusimamia hayupo akiwepo mume wako basi wewe unakuwa umeondoka kabisa katika ile sifa ya almar'atu as-saliha kuwa mwanamke aliyekuwa mwema mwanamke mwema ni yule ambaye anayesimamia haki za mume wake kwa hali zote kama vile tulivyozungumzia bali imethibiti katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu al-imam at-tabarani wal-hakim wa sahahahu al-albani tume sallallahu alaihi wasallam asema la tajidu al-mar'atu halawata al-iman hatta tuaddi haqqa zawjiha kwamba hawezi kupata huyu mwanamke tamu ya imani onjo ya imani akawa ni mtu mwenye kuhisi ladha katika imani mpaka pale atakapotekeleza hadhi ya mume wake na hapa ndiyo tutapazungumzia kwa urefu kidogo kwa sababu leo wanawake wengi wa Kiislamu wameshindwa kuelewa haki za waume zao amchukulia mme wake kutokana na mazoea na maisha waliokuwa nayo katika kutaniana bila shaka wanandoa yatakikana waishi vizuri kwa upendo kwa kuelewana kwa kusikilizana mwanamume amsikilize mwanamke mwanamke amsikilize mwanamume sasa imekuwa kuna mapungufu makubwa mno katika kutekeleza mwanamke haki ya mume wake kwa hiyo ndio nabii alayhi salatu wasalam wasema la tajidu almar'atu hawezi kupata huyu mwanamke halawata iman ile tamu ya iman onjo ya iman hatta tuaddi haqqa zawjiha mpaka pale atakapotekeleza haki ya mume wake alqiyamu bihaqi zawjiha aisimamie haki ya mume wake aelewe thamani ya mume wake aelewe nafasi ya mume wake i'lami ايتها المراه المسلمه لا بد ان تعلم ان طاعه الزوج مقدم على طاعه الوالدين hili jambo halieleweki kwa wengi au hata kama wanalielewa basi wanachukulia kama istihzaa fulani kwamba tambua ewe mwanamke wa Kiislamu kwamba taa ya mume inatangulizwa kuliko taa ya kuwatii wazazi wawili hauna ruksa kutoka nyumbani wewe mwanamke wa Kiislamu bila kupata idhini ya mume wako hata kama wewe unakwenda kwa wazazi wako na hili linawashinda wengi katika wanawake wa Kiislamu nasema inawezekana vipi yani mimi nisiende kumsalimia mzazi wangu eti mume wangu anizuie inawezekana vipi wallahi iwapo wewe utatoka hali ya kuwa mume wako hajakupa idhini basi unakuwa katika laana mpaka pale utakaporejea nafasi ya wazazi ni kubwa sana hatusemi kwamba wazazi labda nafasi zao zinadogeshwa la nafasi za wazazi ni kubwa waabudullah wala tushriku bihi shay'a wa bilwalidaini ihsana Allah tabaraka wa taala ametanguliza ibada yake ya kwanza kwamba muabuduni Allah tabaraka wa taala na wala msimshirikishe na kitu chochote kisha jambo la pili Allah akasema wa bilwalidaini ihsana na wazazi wawili wafanyiwe wema